s vjernicima. Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu? On vam je već u knjizi objavio, kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine, dok ne stupe u drugi razgovor. Inače, bit ćete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u džehennemu licemjere i nevjernike. One koji iščekuju šta će biti s vama, pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu, zar nismo bili uz vas, a ako sreća posluži nevjernike, onda govore njima, zar vas nismo mogli pobjediti i zar vas nismo odbranili od vjernika?' a na sudnjem danu Allah će vam svima presuditi.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 وتعالى هو هوالم وإصلاهم ويوليشم ونحو ككبريلتي نقو يزوشن وستيسورشن وستي إنك السلام على محمد صلى الله عليه وسلم نجيكو بشاسني أصحابه i na njegovu čistu porodicu i na sve one koji ih budu slijedili u dobročinstvu do sudnjeg dana. A zatim, braćo, ovaj umet, zajednica muslimana, pati od mnogih bolesti i od mnogih stvari. Puno je problema s kojima se muslimani danas susreću. Puno velikih i teških problema koji se ne mogu riješiti preko dana ili preko noći puno trajnih problema i puno nagomilanih problema stoljećima, ali jedan od najvažnijih problema i jedan od najvećih problema kojim se susreću muslimani danas jeste jedna kategorija ljudi koja živi sa muslimanima i koja je među muslimanima, koja stoji sa muslimanima u njihovim safovima. Jedna kategorija ljudi na koju Allah subhanahu wa ta'ala upozorava kao na najveće neprijateljstvo i na najveću opasnost. Pa kaže za munafike, subhanahu wa ta'ala, humul adu fahverhum, oni su neprijatelji, pa ih se pripazi. Ovo, oni su neprijatelji, pa ih se pripazi, u arapskom jeziku podrazumijeva hasr, što znači izuzimanje. Odnosno svođenje svog neprijateljstva koje postoji prema muslimanima na, to, na munafike kao da je rečeno samo su oni neprijatelji. U stvari ne želi se to reći, nego se želi reći samo su oni neprijatelji, u stvari oni su najveći neprijatelji, pa se njih pričuvajte. Ko su to najveći neprijatelji muslimana? Munafici. Ko su munafici? Oni koji nešto prikrivaju od svog kufra i nevjerstva. Zašto to prikrivaju? Zato što se boje šerijata i šerijatskog suda i propise prema njima. Onda prikrivaju svoje pravo lice pred šerijatom. Prikrivaju svoje pravo lice pred šerijatom. Ljuti, danas mi znamo da nemaju tog razloga i nemaju potrebe da istog razloga se prikrivaju. Zato što monafici kad nema šerijatske vlasti krivaju svoje lice i pokazuju ih otvoreno. A pa zašto onda opet na njih ukazuje Jer danas nema šedijetske vlasti i reći ćemo znači, da su munafici otkrili danas svoja lica i da ih otvoreno pokazuju i da ih je lako prepoznati. Zašto onda općenito opet da se govori o njima kad su njihova lica otkrivena i vide se? Zbog toga što su ljudi udaljeni od dina i od islama. Pa čak kad munafik i otkrije svoj nifak, ljudi ne mogu da ga prepoznaju. Ne vidi taj nifak. I ne raspoznaju ga, iako je on jasno definisan. Zbog toga je potrebno ukazati na nifak i razotkriti ga i pokazati prstom na ta lica. Da budu jasno prepoznatljiva. Zato što su ljudi se udaljili od dina i od Allahove knjige i sunata Rasula sallallahu alaihi wa sallam zato što je preko srca koprena koja se sastoji od naših grijeha pa zbog te koprene i zbog te zamagljenosti na srcima ne vidi se dobro pa je onda potrebno nekad to izglačat i pročistit da bi se bolje vidjelo sa te strane s druge strane dafici su uzeli veliku ulogu i često nam se predstavljaju kao autoriteti i često pred nama stoje na mimberima i drže na tersove i hutbe i tako dalje. Što je još jedna stvar zbunjujuća, pa ljudi ne prepoznaju. Ali živa srca uvijek to prepoznaju. Ali mrtva ili umrtljena ili zamrtljena srca grijesima i fiskom i širkom i kufrom koji nas okružuje, ta umrtljena ili poluživa srca ne mogu da razaznaju. Kao što se miješaju, a sve to posljedica, sve je to posljedica grijera. Sve je to posljedica griješenja i grijera. Zato bacimo danas svjetlo na ovaj nifak kao najveću opasnost za zajednicu muslimana, a pogotovo ove zajednice muslimana danas koje tek nastaju, koje su tek klica islama i tek klica nečega što poslije treba da izraste tek i da stasa. I zato što je ova zajednica muslimana u ovoj fazi najranjivija i najosjetljivija. Mala suša može joj jako naškoditi. Malo zazimi može korijen uginuti. Zato je potrebno preduzeti sve da se to ne desi i ukazati na one najveće opasnosti. Opasnost nifaka je zasigurno najveća opasnost. Nas je munafike lahko prepoznati i oni su svoja lica otkrili i nema potrebe da se po pitanju munafika razilazimo, a mi se najviše zbog munafika danas razilazimo. Allah subhanahu wa ta'ala kritikuje ashave kad su se razišli u pogledu munafika, Oni koji su se vratili sa uhruda, pa kaže tema alakom fil munafetina fi Šta vam je pa ste se po pitanju munafika podijelili u dvije skupine? Otkud to? A srca ashaba su bila živa i to mislimo da je to osobina mu'mina, a da je osobina munafika da ne razpoznaje dobro od zla. Pa je Omar radijallahu an, živo srce njegovo, prepoznalo određene stvari pri objavi. I nego što je objavljen aj o pokrivanju žena, rekao je Rasulullah sallallahu alaihi sallam, kad bi ti svoje žene pokrio. Prije nego što je objavljen ajet o vinu, razio je da Allah subhanahu wa ta'ala i dobio, gospodaru, objavi nam o vinu jasnu stvar tako dalje. Poznata Omerova pronicljivost. Ovdje kažemo Omerova znači ashaba Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I Omer radijallahu an nije bio od onih koji je zbunjen po pitanju monafika. Kad bi čuo šta govori Abdullah ibn Ubej ibn Salul, pa bi stavio ruku na držku svoje sablje i pitao Rasula sallallahu alaihi wa sallam da presječem vrat ovom monafiku odmah, iz topa, iz iste sekunde ga definiše i prepoznaje. I bez imalo ustručavanja. Da presjeće vrat ovom mrafiku. I u slučaju drugih situacija da ih ovdje sad redom ne spomeni. To su živa srca. A mrtva srca danas traže fetve. Ima li ko da je rekao da je halal? Može li se ikako i ovu? Ima li koji učenjak ili mučenjak da je i ovo halalio? Ima kakav šarijatski dokaz da najjasniji haravi budu dozvoljeni? Može nikako da ugodimo malo svojim strastima. Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj zavreloj atmosferi nije ostavio mu'mine, a da im nije pokazao put. Nije ih ostavio pa da su oni dvome i da im bude nejasno. Munafik govori i govori muslima i da opet to bude nejasna stvar i da ne može razaznat govor jednog i govor drugog, ponašanje jednog i ponašanje drugog. Nije Allah to tako ostavio. Da se izgubi istinska slika Islama, istinska predstava Islama, istinska predočba Islama da se izgubi, da se pomiješa sa batilom, nije to Allah tako ostavio. Ma kana Allahu yadhar al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz al-khabith min at-tayyib. Neće Allah ostaviti vas sa mu'minima zajedno pomiješane. Neće munafike i mu'mine ostati Allah, ostaviti Allah pomiješane, sve dok se ne razdvoji habiz od tajiva, ono što je pogan od onoga što je čisto. Allah tu razdvaja. Onome ko hoće da mu bude razdvojen. A onaj ko se i dalje drži ispunjenim, nek se zapita šta je sa njegovim pogledom, zašto je tako zamućen, šta je sa njegovim srcem, zašto ne prepoznaje. Evo znakova munafika. Allah ih je razdvojio. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'du mawliyahu ba'd. Mu'mini i mu'minke su jedni drugima evlija, prijatelji, zaštitnici, pomagači. Čemu su prijatelji, zaštitnici i pomagači? Jemurune bil ma'rufi, vojenhevna anil munker. njoj zabranjuju dobro. Njihova osobina, imam Kurtubi, rahimahullahu ta'ala, spominje u tefsiru ovog ajeta, pa kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je napravio razliku između mukmina i munafika po naređivanju dobra i zabranjivanju zla. A vrhunac naređivanja dobra je poziv u islam. Trajnost na tome dava vrhunac i borba na tom putu. Borba džihad na tom Tako govori učenjaci. I vide tu razliku jasno. Allah subhanahu wa ta'ala je učinio brojne razlike. Brojne razlike. Nije ostavio munafike pomješane sa mu'minima. Nije istinu ostavio pomješanu sa batilom. A munafik je upravo opasan. I opasniji od nevjernika zato što on miješa istinu i batil. Pa zbog istine koja je pri njemu, vjerujemo se i kad laži. A kafir, nevjernik, lahko je sa njim on je jasni neprijatelj. Sa njim je lahko. Sa njim je, kako kaže jedan od učenjaka Ibn Nuhas, sa njim ti je borba sahat ili dva, dan ili dva, sedmica ili koji mjesec, i onda si rahat od njega, ili pobjeda, ili šehadet. Šehadet je svakako bolji. Ili pobjeda ili šehadet. I rahat si sa njim, a munafik živi s tobom spava s tobom, s tobom stoji u safu, klanja s tobom. Zato je njihova opasnost velika. Ali Allah subhanahu wa ta'ala razotkriva i čisti safove od munafika. Kako saradnju i čvrstu vezu radi toga što se bojimo njihove pakosti, jel tako, njihovog neprijateljstva. Moramo im, šta, lagati, da smo mi njihovi prijatelji. Tako nam govori, otvore nam tako kažu. I smatraju to mudrošću i taktikom. A Allah subhanahu wa ta'ala je to opisao kao najočitiji nifak licemjerstvo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hajj, Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahu lakadib Kaže, zar nisi vidio one munafike koji kažu svojim prijateljima od nevjernika ehlul kitabija, znači židova, kažu im šta? Ako budete protirani, i mi ćemo sa vama izaći. A ako se budete borili, mi ćemo vas pomoći. Pa lažu. Lažu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Allah svjedoči da oni lažu. Pa oni njima to govori lažno. Ako budete protirani, mi ćemo sa vama izaći. Nikome se u pogledu vas nećemo pokoriti. Kogod bi nam naredio da se borimo protiv vas, mi ga nećemo poslušati. Ako se budete borili, mi ćemo vas pomoći. A Allah svjedoči da oni lažu. Allahu ješhedu innamu lekadibu. Allah svjedoči da se oni lažu. Znači lažu. Kao i ovi što se fale danas da lažu, da taktiziraju sa centrima voći istočno i zapadno. javno to govori, javno svjedoči protiv sebe i javno iznose svoj nifak. Kaže učenjac u komentaru ovog ajeta, a šta mislite, šta je s onim koji je iskreni prijatelj sa židovima i kršćanima i sa ostalim nevjernicima? Ova je monafika, šta misliš, onaj koji ne laže njima da je njihov prijatelj i stane uz njih iskren? Šta je sa njim? Le im uhrižu, le ja hružu ne ma'am. Vole im putju, le da sa runama. وَلَئِنْ نَصَرُهُمْ لَا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Ako bi se borili, ne bi se oni borili sa njima. Ako bi bili protjerani, ne bi izašli sa njima. Ako bi se borili, ne bi se borili sa njima. A čak i kad bi se borili, okrenuli bi leđaj, da im opet ne bi pomogli. To je stanje munafika. Zatim, stanje munafika jeste da uvijek među muslimanima čekaju neki razdor, neku fitnu i onda se uključuju i staju na jednu stranu i i napravili što veći nazir. Pa kad su se posvađali muhađiri i ensari oko bunara, tako, kad su se posvađali oko bunara i oko vode, pa povikali o muhađiri i o ensarije, šta je rekao Abdullah ibn Ubej ibn Salul? Kaže, zar su to već uradili? Sigurno će oni koji su moćni i ponosni protjerat ponižene izbedine, misleći na Rasula sallallahu alaihi sallam i muhađira. I muhađira. Tako je rekao. To je njegova osobina. Stavljaju se na jednu stranu. Da bi podigli neprijateljstvo protiv drugih. Tako se rekao. La in rađa'na ilal medineti la juhriđenna min al-adal. Ako se vratimo u Medinu, protirat će oni koji su moćni ove slaviće. Lillahi la izzetu voli rasuli i voli umini. A Allahu pripada moć, ponos i rasulu i vjernicima. To je njegova osobina čak i kad bi izašli sa vama u džihad, voleo harađu fikum ma zadukum illa habar. Oni bi samo vama nevolje povećali. I imate takvi ljudi. Samo nevolje od njega možeš očekivati. Nikakvi koristi. Oni uvijek na tebe. Samo bi vam nevolje napravili Vole auda u hilala kom i oni bi između vas stalo na prijateljstvo fitnu pravili. U ofikom se mauna lehum, a ima od vas oni koji slušaju koji se povode za njom. I to je vela. To su munafici. To su munafici. Zatim munafici uvijek pokušavaju da oslabe muslimane i da odgovore one koji žele pomoć da ne pomažu. Kažu od njihovih riječi munafički i osobina njihovi homol ladine je kulune la tunfiku ala mena inda rasulillahi hatta jem fattu. Nemojte pomagati finansijski tom fiku. Nemojte pomagati oni koji su oko Rasula sallallahu alaihi sallam, dok se ne raziđu. Zafici misli da su se mu'mini oko Rasula sallallahu alaihi sallam okupili zbog sofre i zbog nekog interesa. I misli ako bude uskraćena financija, da će prestati dava, da će daje ušutiti i da će dava zamrijeti i da će oni poslije toga biti rahati. neće biti nikog da ih upozorava i upominje. A Allah subhanahu wa ta'ala odgovara وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُ Ali Allahu pripadaju riznice nebesa i zemlje, ali munafici ne shvataju. I to je isto tako karakteristika munafika da oni ne razumiju. A kako će razumjeti kad ne vjeruju? وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ Ali munafici ne razumiju. Zalike bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala kulubihim fahum la yafqahun. To je zato što su oni vjerovali, pa za nevjerovali, pa je onda zapečaćeno njihovo srce i oni više ne razumiju. To su ovi ljudi koji su nakon što su bili na uputi, danas ti dođe i bori se protiv onoga na čemu je bio juče. Jednom, nakon što mu je bio jasan islam, jasna ova dava, sad odjedno zbunjen i ništa više ne znam. Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od tog stanja. I to su munafici. Zatim munafici se ne odazivaju i ne žele šerijatski sud. Ne žele šerijatski sud. Ne vole ga. I priželjkuju da nikad ne dođe šerijatska vlast. Iako kao zvanično predstavljaju se da su oni za islam. Ali priželjkuju da nikad ne bude šerijatski vlast. Zašto? Zato što je Allah subhanahu tajna tako razotkriva i opisuje. A ako bi imali pravo, onda dolaze i ponizni. Oni jako lehu mu lahaku jetu i lehi moda inin, ako bi znali da imaju pravo, onda dolaze i ponizni i traži se vjerski sud. A neće niko vjerovati dok šarijatski sud ne prihvati svim srcem i dok mu ne legne sa zadovoljstvom i dok se potpuno ne preda svakom Allahovom propisu ne smije ni sprem čega u ovoj vjeri osjećati ni malo nelagode i pobuli. Ni protiv jednog detalja i propisa se mu'min ne puni. Zato što Allah smanu ta'ala tako mu'min opisuje. Vola jeđidu fi anfusihim halađan bima qalajt i ne nađu u svojim prsima ni malo halađa, ni malo nelagodne zbog tvoje presude vaju srlimu teslima i potpuno se predaju. Puna predanost podrazumijeva nema ni malo pobune i nema ni malo ogunjenja i nelagode nasprav Allahovih propisa. Tu se razaznaju munafici. Ne žele šarijetski svoj. Zatim se razaznaju munafici tako što govore riječ i komentare, komentarišu događaje tako da obezhabre god sa njima ti nešto dogovoriš, oni preko prekoraći promijene ono što su s tobom dogovorili. I sa njima je raditi prava patnja. Zamisli, danas se sa njima dogovoriš, oni izađu sutra rade drugačije. Pravi mu namaz. Takvih iskustava imamo dosta. Kulune ta'atu. Kažu, pokorit ćemo se, prihvatamo, pokorni smo. وإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول A kad izađu od tebe, onda preko noći se dogovori nešto drugo od onoga što si tebi rekli. To su munafici. I Allah subhanahu wa ta'ala je munafike razotkrio, razotkrio, razotkrio i skinuo velo sa njihovog lica, pogotovo danas kad se oni ne kriju. I onda ih prepoznajte i prepoznajte nifak da ne biste u njega zapali. čuvajte se nifaka da vam se ne događa da toga niste ni svjesni i čuvajte se munafika jer druženje sa njima vodi u propast. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je razotkriva. Em hasib el ladine fi kulubih maradu el len johrić Allah od vana mu zar misle oni čija su srca bolesna da Allah neće razotkriti to njegovu, njegovu tu pakost vole u nešaru le arajnakehum fe le araftehum bi da smo htjeli vi bi ti ih pokazali i ti bi u facu svakog znao. Vole ta'rifennehum fi lahnil qavli. Ali ti ćeš ih prepoznati po načinu njihovog govora. I to je još jedna osobina, što oni imaju svoj poseban monafički govor. Imaju svoj poseban ženskaroški čašijski govor. Imaju svoju metodu, obrazlaganja i izlaganja i zaobilazenja istine do u beskonačno. Ako ćete i prepoznati. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva nifaka i da nas sačuva zla munafika. Da kulu kavli hada, estagfirullaha li u lakum, voli sajir il mu'minin, estagfiruhu, ejuhel mu'minun, innahu uvala vabur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله سبحانه وتعالى nakon što je razotkrio munafike u brojnim kuranskim ajetima, od kojih smo mi samo neke spomenuli, a nabrajanje nifaka i opisivanje nifaka trajalo bi dugo, ali su ovo neke bitne karakteristike i jasno prepoznatljive stvari u našem današnjem vremenu, ovaj govor i ovo podsjećanje došlo je u trenutku kad smo okruženi takvim ljudima i iskušani takvom fitnom i došlo je u trenutku kad često svojim govorom i mi sami protiv sebe svjedočimo, jel tako, ove dijelove, neke dijelove i osobine nifaka, pa je došlo kao upozorenje i napomena kao što je prenešeno od nekog, nekih ljudi od Selefa, od Hasan al Vasrija, rahimahullahu ta'ala, da je od nifaka siguran samo munafik. A da se mu'min boji nifaka. I zbog toga i opasnosti nifaka i opasnosti munafika su došle ove napomene. I zbog toga što mnogi nas ne mogu da shvate zašto se mi prema nekim ljudima odnosimo tako. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad je objasnio kategoriju munafika, objasnio je kako se prema njima treba odnositi. I mi ćemo se tako uz Allahovu pomoć prema njima odnositi. I pozivamo vas da se tako prema njima odnosite. A to je Ja ayuhan nabiy jahid al-kuffara wal munafiqin waghluz alayhim. O vjerovjesniče, džihad vodi protiv kafira. Wal munafiqin, i protiv munafika. Kako džihad protiv munafika? Sabljom ne može. Kako će biti sabljom kad on spusti ruke niza se i kaže ja sam musliman? Znači sabljom džihad protiv munafika nije, nego vadlod varejhim, budi osor prema njima. Budi nemilosrdan prema njima. Budi grub prema njima. To je odnos prema munaficima. Iznošenje jasnih dokaza iznošenje jasnih dokada. Neke ledine ja'lamu Allahu, ja'lamu Allah ma fi kulubihim. To su oni za koje Allah zna šta je u njihovi srcima. Ta'ari ba'anuhum. Ti se ukreni od njih. Wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga. I reci im jasan govor, snažan govor, jasne dokaze iznes. Isto tako za ove koji se okrenu i preko noći izmisle nešto drugo od onoga što ste se dogovorili, kaže Allah subhanahu wa ta'ala fa'ari wa anuhum okreni se od njih ostavi napusti ih, nemoj ništa sa njima imati fa'ari wa to je postupak prema munaficima te vakera Allah i nemoj dajte strah to ćeš ostati sam Allaha se uslan. te vakera Allah i na Allaha se uslan, kad se okreneš od njih i kad ih napustiš i ostaviš na Allaha se uslan. nemoj se bojati Kefa billahi vakila. A dovoljan ti Allah kao oslanac. Zaista je ovih munafika bilo od hijđre pa na ova uvijek. I danas i mnogo ima. I danas svega mnogo ima osim iskrenih dobrih vjernika i muvahida. Zato što ih mnogo ima, zato nauči ovaj postupak prema njima. Drži se toga. I nek se razotri i ne boj se. Ne boj se kad prepoznaš kod njega koristoljubivost i kad vidiš kod njega da je musliman samo za svoju korist i da je musliman samo i da voli propise samo koji idu njemu u korist, koji mu pašu, koji se slažu sa njegovim strastima, a kad dođe propis koji mu ne odgovara, odvija i okreće leđa, okreni od njeg leđa. Daj odmah o čem se radi. Daj odmah o čem se radi. I nemoj biti zbunjen. I nemojte biti zbunjeni. Fema lakum fil munafiqina fi'atayn. Šta je s vama? Pa ste po pitanju munafika se podvojili, nemojte se podvajati. I nemoj da bude tvoje srce ono srce koje ne prepoznaje. Jer od Ebu Džuhife se prenosi da je rekao Kolema tuglebune minem džihadi al džihadu vejdikom. Prvi džihad u kojem ćete biti savladani je džihad rukama. Tumel džihadu bi al sinetikom, zatim džihad vašim jezicima. Tumel džihadu kulubikom. A zatim džihad vašim srcima. ومن لم يعرف قلبه المعروف ولم يعرف قلبه المنكر čije srce ne zna šta je dobro i čije srce ne zna šta je zlo, doki se. Žu'ile esfeluhu a'lahu. Biće izopačen, pa će njegov donji dio biti gore, biće naopako okrenut. Koliko li je samo danas izopačenih ljudi? ne prepoznaje šta je dobro, a šta je zlo. Rekao je čovjek pred Abdullah ibn Mesudom radijallahu an, propao je onaj ko ne ređe dobro i ne odraća od zla. Pa je rekao Abdullah ibn Mesud radijallahu an, propao je onaj čije srce ne zna šta je dobro. Čije srce ne zna šta je zlo. Pa istinsko mu'minsko srce je kao rengen. Pred njim su stvari osvijetljene Allahovim svjetlom. Može mu'min da ne razpoznaje, a iz njegovog srca bije Allahovo svjetlo i Allahov nur. Ne može. Njegovo je srce kao rengen, vidi sve jasno, vidi stvari onakve kakve ona jesu i prepoznaje. Zato čistimo svoje srce i stikvar činimo. Klonimo se monafika, klonimo se svih onih koji ostaju uz novotar, fasike, koji ostaju još više uz mošrike, mortere i munafike, jasno, ostavimo ih se, klonimo ih se i idimo svojim putem koji vidimo, koji nam je jasno Allah subhanahu wa ta'ala objasnio. I koji se prepoznaje kao posjano svijetlo popodre. Tako jasno se vidi. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini naša srca na istini. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini naša srca na istini. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na istinski pravi put. Put mubahida, put iskrenih vjernika. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od širka i kufra. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od nifaka. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od nifaka. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od munafika i njihovog zla i njihovih spletki. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njihove pakosti Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i učvrsti na pravom putu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da naoruža naša srca hrabrošću i nepokolebljivošću i ustrajnošću. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari štroumnost. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari razboritost u osudnim trenucima. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da jasno vidimo dobro dobrim i jasno vidimo zlo zlim. Da nam sučini od onih koji traže i naređuju dobro i koji zabranjuju zlo. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džendetu vodi i spasi u džendemu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću muđahide koji se bore na Allahovom putu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini borcima na Allahovom putu, da nas počasti da budemo od onih koji će svojim rukama uspostavljati Allahov vjeru, Allahov šerijat i Allahov red na zemlju. Da nas počasti time da budemo od onih koji će svojim rukama suzbijati kuf i širk, koji će svojim rukama suzbijati fesad, koji se proširio tako što je napunio, natpunio zemlju nepravno i zulomom i širkom i kufrom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas počasti najvećim počastima, da budemo borci na Allahovom putu, da nas na tom putu uzme sebi kao šehide i da nas počasti šehadetom i da nas počasti boravkom u Firdeusu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grehe oprosti i sramote sakrije, da prijeđe preko ružnih postupaka naših. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da poženi na oženjene, da povuda nepovudate, da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi nas i naše porodice, da nas učini pretečamo u svakom hajru. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na tevhidu i sačuva od širka do naše smrti i dok nesretnemo Allah subhanahu wa ta'ala čisti od širka i kufra. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učene tovede i spasi u džahnama i posljednje dova i alhamdulillahi rabbi alihim.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 Uh, hand me صراط الذين أنعمت عليهم يفقهون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء about life.